Sorospen erakustaldi bat egin dute angeluko marinela ondartzako amar bat sokorritzaileak ostegun goizuntan, haien eskudiren tresna eta dispositibo berriak erabiliz. Izan jetski, auto edo flotagailu bereziak. Patxi labordo soroslea da justuki ondartza untan eta ostegun goizean berak egindu biktimaren ejola. Ba, denongi pasatu da, uretan nintzen, bon, nire ah, lagunak eto gitaran ere seka, denongi egin dute hor duan. Ola, pasten da, ere usaian, udan. Ba, zinez horrela pasatzen da, joiten gira pertsona bat urrun delarik. Sorosla joiten da, emaiten dio uh, ikusi duzuen materiala eta urrun urrun gire delarik uh, eh, jetskia uh, eh, gure seka etortzen da, hor pasatzen bezala. Orduan lan egiten gu, dugu, orduan sasaren estapenean zazpi sorosle gira eta udan ustailan agorri lan bederatzi. Eta lan egiten dugu, uh, jendeak beha besteko. Angeluko, kasik, onartzak guztietan bada ekipa bat eta gu hemen gira marginelako postua. Uaina izeneko flotagailu bat ere erabiltzen dute sorosleek, itotzen direnak laguntzeko, angeluko hiru soroslean burutik aterazen flotagailu berezi hori. Biziki baia gerria da, eta best, beste konparatuz, biziki fina, biziki fina da. Ez du jenatzen korrekiaetan zuarik, egiten zuarik. Eta ongi pentsatua izanaz eta angeluko hiru sorosleak egin dute hon balakite nola, nola egin behar diren. Hor duzu zure gainean, tiratzen duzu uh, soka baten gainean, airea sartzen da eta bueta bat egiten du biktimaren zat. Kanitu zuzue eh, batzu, hemen ondartza unten marinelan mementuko? Izan entugu ba, bizpairu gauzatipi, uh, eh, jendeak ez dira arribatzen uh, eh, uretatik ateratzea, entrenatuak gira. Ekaina astapenetik itxasoko egoera txarren ondorioz, hogeita sortzi interbentzio egin behar izan dituzte angeluko ondartzetan, jaz ameka izan ziren bakarrik. Jakin ere erriko poliziak amabi angile gehiago kanen dituela ondartzen bazterrak zeintzeko, jazko sasoian zehar, kasik irumila interbentzio eginak izan dira angeluko ondartzetan.